mwiriwe inshuti namwe bagenzi bakunzi b'ikiganiro gira icyo ushikirije mwabyumvise mu n'umwanya w'ikiganiro ikiganiro kibaha akaryo ko kugira icyo mushikirije ku makuru atandukanye twagiye turabashikiriza kuva indwi itanguye muri harimo yuko ejo ku munsi wa kane hatangujwe hariya mu ntara ya karusi ihuriro ry'ugwaruka mu gusozera iryo huriro rero kuri uwa gatanu mukuru w'igihugu akaba yasabye abajejwe ubushikiranganji butandukanye gushigikira urwaruka mu gutanga amasoko Evariste ndayishimiye akaba natera kamo abarongo y'intara n'amakomine kuja baratunganya amahwaniro y’ugwaruka kugira abagume baruhumuriza kuguma bakorera hamwe kandi biteze imbere bateza imbere n'igihugu mu gisata cy'ubutungane umushingwamanza ngo ntajye igiturire ariko birashobora gushika bakamuca ko mu kugitanga nk'uko biri mu mategeko hagenga abashingwamanza muri politike naho inama Nshinga amateka y'u Burundi yaremeje ku munsi wa gatatu amazina y'abagiye guserukira Burundi mu nama nshingamateka ya Afrika buseruko EALA amazina atandatu y'abava mu mugambwe SNDD FDD yemejwe harimo irya Dr Saidi Kibeya Joseph Ntakarutimana Gabriel Ntisezerana Karegwa Momamo Jean-Marie Muhigwa Victor Burikukiye Olivier Nkurunziza ava mu mugambwe Iprona Kezimana Kati hava mu mugambwe SNL utitavye ibikorwa byo kwemeza ayo mazina hamwe rero n'umushinga mateka bigira imana goreta ava mu bwoko bw'abatwa mu gisata c'indero naho twabwiye ko abigisha bashasha igihumbi aribo bazoronswa akazi muri uno mwaka w'ishure utanguye François Havyarimana umushikiranganje w'indero agasaba abigisha bazokora ikibazo kucitegurira neza ngo kuko iruhande y'ibibazo bijyanye n'ubuhinga bwo kwigisha bazobazwa kandi ku byo bazokwigisha abanyeshure abanyeshure kandi barenga igihumbi bo mu mashuri nshingiro yo mu ntara za Cankuzo Kirundo Ruyigi Makamba na Rumonge nibo bagiye kuzoronswa ibikoresho by'ishure kuva kuri uyu wa kane no kuvuga kuva ku munsi w'ejo bikaba byatanzwe n'ubushikiranganje bujejwe indero bushigikiwe n'ishirahamwe UNICEF gitaho agateka k'abana bagize ikibazo cyavuye ariko gitorerwa inyishu nk'uko byashikirijwe n'uburongoye komine mukaza bamwe mu bitabiriye ayo matora nko ku ishuri ritoya rya skepezi mu nyakabiga bakaba basabye abitoje kuzoba abashinga ntahe babushitse muri ico gisata nyene dogo yaravuzwe mu makomine ya nyamurenza busiga n'ahandi mu ntara ya ngozi aho bavuga ko hari abakuwe ku ntonde z'abitoza mu rwego rw'abahuza abo bo ku mitumba n'amakaritsiye bakaba bagiriza abakuru b'imitumba kwandika abo mu mugambwe sendede fdd eh, gusa bakaba rero basabye ababijejwe kubarenganura muri ico gisata rero kijanye n'itogwa ry'abahuza bo ku mitumba n'amakartier umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu akaba yahavuye amenyesha yuko abo bahuza bahejeje kurahira igikorwa c'abashinga ntahe murantunga kizoba kirangiye hakaba yamenyesheje kandi ko bazorangura umurimo nk'uw'abashingantahe batiwe uno munsi bakora umukuru w'umutumba nawe ngo azogenzura ibikorwa byose bikoregwa ku mutumba ayo makuru gusa twabashikirije nk'uko mwagiye murabikurikira hari n'ayandi yavuzwe mu bisata bitandukanye ariyo kumbure muza ah, guca ijya nino mugira icyo muyashikirije ko biri kumwe rero mu n'izi nkuru twagiye turabasomera twagarutse ko muzo twashikirije ijambo ni umurongo wa telefone ni mirongo irindwi na gatandatu. ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu ni mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu murashaka kutwakura kandi ku murongo wa telefone zimwe bita izo mu nzu ni mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu ni mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri kino kiganiro muriko mugishikirizwa na jewe francine ndiho ku bwayo mu buhinga bw'ibyuma nkaba ndi kumfashwa na albert nduwayo agomba ashime uku kungene batwitayeho iki gikorwa cyo gutanga imisegesera ino mu rubyigira hanyuma ndiko naraba kukungene bariko baraca kungo kungo bandika abadozi kuja imisegetera abazoyihabwa n'igitigiri c'abantu baba mu ngo eh, uku kungene baca kungo kungo babaca bagenda kuyitora yego ni ukuri nagomba nshimire n'icyubahiro hamwe n'abo bafashanya mu mabanga yiyumviriye mhm. bagatanga utudukaye ku bantu ba mikoro make bagaca bavuga yuko boraba utwo dufaranga bagomba kugura amakaye bakatutuma nk'ibindi bikorwa mhm. ni ukuri babandanye bafatiza ingingo zorohereza umwenegihugu mhm. yewe mu makuru yavuze muri iyi ndwi mm. hariho amakuru mwashikirije yerekeye abayangayanga y'ubururu yego basaba ko ababigejwe barekura ngo intungwa ni impene n'inka bishoke mu isoko yego me ariko rero nagomba kuvuga hamwe ababigejwe babona ko yego mm. worora ikiniki impene impene yego eh, kumburengera nabo barafise urumva ibintu by'iwabo byatumye babisaba ko yuko hirya no hino bavuga bati ntitwanse kw’ibitungwa bipimwa mugabo isoko ni amasoko nagaruke hama hajeyo ibipimye mugabo kumburewe dusubire tubeho nkuko twabaho kuko urakoze cyane piyo ibukira sazi murakoze namwe ijoro ryiza mukuru wa mwiza yesi halo hmm. eee eh, halo mwiriwe mwiriwe muri bande nitwa iramba na samson samusoni eee eh. uri hehe ndi ngaha imuheka ahantu kuri jiji murembwe oke ni sawa hiyo turashima kabisa imbeho iracari nka kera oya na mbere hari kabisa mu mm. ntara y'ubururu yazi ko ari ahantu imana yahezagiye mm, none ntambeho iri ahantu imana yahezagiye ntambe mbeho ijyaho imana ziduha n'amakoti kabisa aha nta ngorane ah, mwe muvuga rero muti naho dufise imbeho imana yaraduhaye amakoti yambarira zikagurishwa nk'uko byahora alo mwiriwe neza mahoro ni amahoro ni feredina feredina yego gute ni amahoro urihe ahandi mu gisagara cya bujumbura wori bujumbura yego eh. amaherera eh, muri komine mukaza mukaza muri karitsiye oya ntareka tubandanye ntacu ushimye ushimye kubigira ibanga oya none ndi muri komine ni nk'ukuntu ni muri mugongomanga niyo mvuka nta kibazo gira icyo ku makuru twabashikirije natwe yego albert ndwaye tihambo yego arakumva hanyuma rero icyo nohera ko ni amatora yabaye y'abahuza e, kuwa mbere ntihenze mm, mm. ni igikuru nubona yuko bakwiye kugerageza e, bakarabura urabona kare hahora e, abitwa abashingantahe mhm. kandi abashirantahe bagakora bakinjira namwe ari uko batanze oh, inzoga kandi zifite igitigiri ntarengwa utaje kwirije baca bavuga ati we ntushitse mm. ibyo novuga yuko kwari gusizaga ubutunzi bw'umuryango ku bw'iwanjye nta muntu ashobora kugura kuri kuri wasanzwe agufise bakuza abanyagihugu mm. rero abanyagihugu batoye abo batoye ntibaze bashyire imbere iby'imigambwe ngo bashyire imbere iby'iki baze bashyire imbere y'uko batowe n'uko bazwi aho ku mitumba nyine iwabo no mu makaratiye y'igisagara aho babaye mm. baze batuganiriza abantu batagira igiture batagira iki kubera uzogira igiturire we burya akazuba kamudedaniyeko bo bazaba bamubona bamutoye ntaho numva bihuriye n'ibyo by'inzoga wari kuravuga mugabo abandi ah, basa ego aba mm, batowe mm. batowe no kubera kare umuntu agiye kuburana muri se mu vuga intare yo kumugina mm. ni uko eh, abashinga ntaye bamuha icegeranya akabandanya imbere mhm. mu bwiza abashingantahe mu kandi abashingantahe baba binjiranyemo kubera ibyo baba batanze hmm. mu bw'ubu ntacyo batanze abo batowe bavuga uti nta kazi bari bashoboye ko bashira inzoga imbere oya yewe mhm. nibaza yuko iyo umurundi we umushingamateka wese agiye guserukira uburundi muri yasi hmm. nibaza yuko eh, hatobamwo ibintu vyo kuvuga bati uyu ntitumuzi ntitwamutanze yitwa mm. abiziki mm. ahita mbere na ntabwo agukeza uwatowe mu ntara avuka muri komine mu ngo aje muri eyasi Fredi n'agatelefone ntikamukundiye ariko ivyumviro byiwe yari yabishikirije turafise undi munywanyi ku murongo mwiriwe ah, butoyi toma Francine butoyi toma n'amahoro n'amahoro kabisa umeze neza sana mwakwibutsa bariko baradukurikiraho muhamagaye muherereye eh, jemerereye ku mutumba w'ikirungu mm. eh, uri muri komini ya bitenda mu ntara ya ruyigi ruyigi eh, ruyigi mwaradukurikiye indwi turabakurikiye ko muri ino minsi iravuga naho hagira akantu gacamo ariko turayumva neza umurongo wa mirongo umunani n'icyenda n'ibice bitatu aho n'amahoro cyane yego hanyuma hariho ikintu tutakengurutse ni giki ikintu tutakingurutse mhm. ni uko bajya babaza abantu mu nzu uko bangana mu bwo batubagije ibitsina bitandukanye ibitsina none bihuriye he n'imisegeteri aho bihuriye mm. umviriza mubyeyi urabona nko mu nzu hari nk'akabe nko mu nzu hari nk'abantu bane mm. abo bane rero urumva ni umupapa n'umumama hagaca mm. habaho nk'umusore n'inkumi abwumva abo baryama ku bitanda bitandukanye byumvikana rero ibitanda bicurura nka bitatu mu ncamake mm. kandi niko bimeze mm. mugabo bavuga ati kwari bane rero tubaha imisegetera ibiri mm. ugaca umenga uwo musore n'inkumi bazoryama isaha zibiri z'ijoro zirenze ko iminota mirongo ibiri n'indwi ikiganiro n'igira icushikirije mu makuru yacu yavuzwe muri ino ndwi mwiriwe alo alo windagize mwiwe francine kuri radiyo na televiziyo isanganiro yambu yambu yambu cyane tuvugana nande benshi baramuzi ku izina rya ambasaderi mutwe wa karusi ambasaderi wiwi amahoro ni cyane mbeho userukira igihugu hehe eh, ni ukuvuga ndaserukira akabyisanganiro ngaho nta karusi nshya nkaserukira aba oditiri akabyisanganiro ngaho nta karusi ambasaderi uri umuntu akomeye cyane uri umuntu akomeye rwose bandanye duserukira ngaho muri iyo ntara yego hano mu yaseruka neza amajwi ntaseruka neza eh. cyane ko ntabyumva aho rero bica bigorana kuko azoba ari umurongo nyine wa rumitera utari ngirura urabyorosha ko n'ahandi twebwe iwacu ni sawa reka nduge ku ijambo ego ambasaderi mm. ego amakuru ya mbere agomba kuvuga mhm. twabishimye cyane rwose nk'abenegihugu ndetse mm. nka jewe nkamusaba nuko eh, yakomeza no kuraba hariho amashyirahamwe atandukanye cyangwa ugasanga n'ubushikiranganji butandukanye usanga bufite nk'imodoka zapfiriye mu mpangu babakoreramwo mugabo badashobora kuzikoresha bakarinda kuzironka zishasha usanga hmm. gaje usanga gukurikirana ibikorwa by'abenegihugu biriko birabagora gakora bicererwa ku buryo badakingendeshwa bakoresha za department none ambasaderi mwebwe hiyo munari wanyu ah, hari ahantu hakenewe gukogwa allo allo allo oui oui Na ikombaza mbaza nti hiyo mu ntari wanyu hari ahantu hakenewe gukogwa yadukundiye ariko mugabo kuri isanga nabi ndabisinze impamvu rega si twebwe ni birere ni rega bamuza muratahura eh. birere natwe hari aho biduhindurira ntiwumvise mugenzi wawe ko yajeje kuvuga yuko nka uh, umurongo wa rumiteri utari kuroro yego ariko rero amakuru nagomba kuvuga ko mhm. ntajyanye n'ikibazo cy'imisegeteri yego eee turashimiye leta nzeye kubera barakoze mubandanye mugwanya malariya muheza ku isanganiro ni ukuri murakoze cyane yego murakoze undi munywanyi halo barakwiye kuraba n'ukuri ibi bintu by'ibitoro bakaraba ikintu badufasha ku kubera abantu bo hagati mu ntara turabishe no kure murambya none nta gitoro mufise yego kuko urabona nk'ini murambya twebwe nta gitoro kirigera kihaza hmm. kandi mwegereye igitega mwegereye igitega oya twebwe mhm. urabona mwaya amasitasiyo yegamiye kuri iki gice yego twebwe nta n'umunsi n'umwe bashobora kutuzanira igitoro twebwe tuyoberwa yuko abimurambye batoza kurangurira igitega ngo batuzanire mm. cyangwa ngo batume bajya kurangurira i bujumbura mm. kugira atonke igitoro noneho iyo hari amasitasiyo angana gute nk'ubu muri komine bukeya hari zibiri mm-hmm. aho ibugarama hakaba zibiri mm. bakamwirukana ngo ikari ntigikwiye natwe ata mikoro dufite kubera atagatunga umuntu agishora mugabo namwe ntimuzokwama musaba ngo se barunda abazanira amakaye oyaye gusa umuntu asaba kubera nyine aba yabuze nayo afise nabo nyine ababizi ko ata umuntu asaba afise none nk'ababyeyi mwiteguriye gute umwaka w'ishuri utanguye twitegure gute ahubwo bamwe byaraducanze nyine ababishoboye bamwe baragerageje nyine bamugaha abandi nyine atanu nyine bazoroha nyine bagerageza kubera nyine bukene buragoye nenga ubu we abana wawe mu baronka bararonse yewe naraguriye nabaguriye nyine utuntu two kuba ndahendahenda henda wo kubagura utuntu dukwiye ntibyukunda oya ntiwanyishuye nabajije ko mu baronse ijya mfashanyo namwe mwaronse mwashikiriye y'utwo dukaye oya twebwe ino ntaho ndabibona kubera ngaho ikarudu nabo mm. marereye ntabiriho mugabo ababyeyi baritegura buke buke abana bagira batangura amashuri iyo umuntu aritegura nyine uko ashoboye eh. gusa nubwo ibyo bitungwa byashyizwe n'iyo ndwara mm. barazoraba kuko iyo ndwara hariho intara zimwe zimwe idafashe cyane n'intara zimwe zimwe utarimo nk'igice mperereye mm. burya bazofata ingingo hama baheze bayibashikiriza e, yego mugabo nubwo twebwe biba bikomeye urumva nayo bari ntari mwene ushishora igihugu cyose ikindi izindi ntara bigwaye eh boba bariko babikora kugira bakingire naho eh bariko na cane e, e, cane hmm. ikindi nagira mvuge ku kibazo cyerekeye akavu imvura iri hafi gutasura kweri emwe barabe barabe ntitube nko ku mpeshyi akavu ushatse kuvuga ifumbire eh ifumbire barabe kweri bazotunyarukirize kubera burya ibihe by'imvura iri kiratasura ry'imvura itasuye akavu gafite mu nzu niho sawa nayo ugiye kuwihiga imvura yatasuye ugasanga wacendereye ariko ababijejwe ico kibazo baravuze ko bagifashe mu mina eh nibagifate mu ngo bagifate mu ngo baramwiyondwe batanguye kudutera akaramu hmm. yego bo abakoze kweri ikindi kibazo naco ikibazo cy'imisegetera kweri barakoze kuduha udusegetera nyine badukingire nyine amagara yacu ntiyononekane ubandanye mwikingira malariya ngahe karose eh twikingira malariya mugabo rero hari ahantu twe dufite amacenga igihande kimwe hmm. twebwe nka twe mu mutumba w'iwacu mbayemo hmm. hariho gutsimbira ubumwe bwaronse imizigetera ubundi butararonka sinzi igituma rero twe turafite amakenga kurangira bazoronka none hari uwo basimbye eh, noneho nk'abo banki twe tubana bamwe barayirose mbwa twe ntituraronka mugabo muzoronka reka twizere turabe ntitwabona bidakunze tuzobaza twumve noneho uje gushima imisegetera iriko iratangwa utashikiriwe kwe oya sindashikirwa kuko um-, umubanyi arose uburonse nukuri niba barabe batuzanira agatoro nukuri tubarushye nka jewe nyongamoto ni ukuri uri kurapakira umunyagihugu wakiguze nko kuri magenda mm. uza wumva ko bariye ngo igitoro ngo ni uruzi ngo umurambi ngo hose kiruzuye none magenda iyo none bayikura ni ukuvuga magenda kugira uyironke mm. haritanga nk'abamotari ukazasanga nko mu bukehe hagiye nk'abamotari nk'abandi mhm. bagaca bagenda bakakigura i bujumbura twebwe tubabajije hmm. batubwiye ngo turi ko turarondera ibitorongo ukaza wumva ko batubeshya ngo mundi kuza kizoza ukayendera ko mundi kuza gishyuka si ukubabeshya ngira bababwira inkuru nabo baba bafise reka Eh, birashobora gushyika kweri bareba kuri kuturabira kweri no kuri turarushya urabona nk'iyo sitasiyo iheruka mm. iyo twebwe twari twizeye twakora kwa gatora twizere ko muzoshikirwa kandi ibintu bizogenda neza n'ababijejwe bariko barakurikira ibi bintu ibyiyumviro byanyu barabyumviriza bakabikorera yego hanyuma ikindi mm. abajejwe uburi n'ubworozi bafite ntibarabe baduha akahangeri kugira dutangure kwitegurira kabisa impeshyi angeri batubwiye ko atangorane muzosubira kugira barimo mm, eh, mugume murindiriye neza eh, hanyuma n'iki kindi niko mhm. bamumesha amakuru niba arabe izi isoko z'inka bazuguruze kabisa kugira natwe turabingana twaza turadandaza ibitungo ikibazo c'isoko ry'inka kiguma kigarukwa ko ababijejwe bariko barabikurikira natwebwe kandi tuguma tubikurikira tuzobashikiriza ingingo zafashwe urazi hmm, igituma tubisaba cyane hmm. urabona ufise nk'inka igeze kubaga hmm. aho urashobora kuronka umukiriya muhira bakaza bakayigura idapimwe urumva barayigura bagaca bayijyana ku baganga kugira bajye gupimisha mugabo ufise nk'inka dufate nk'inka yogurwa nk'amajyana indwi cyangwa amajyana umunani kugira uronke ntigikunda ko kubera urumva bari ariyo gutunga mm. ariko baturukuriye mu isoko mm. naho iba ntoyi cyangwa icutse urashobora kuyijyana cyangwa yonze abandi bashaka ko korora nk'inka mm. bagashobora kuyikugurira bakajya kuyorora mu bw'ubu ntibikunda ntashobora kuronka umukiriya reka tubandanye tubishikiriza inyishu muzoyironka yego ese barundi ndubanza ko abyumva n'abamufashije kurumbura eh, abakurikiranira hagufi nawe nyine basaba mugoroba mwiza twese alo alo ikiganiro kirabandanya ni ku isaha zibiri z'ijoro zirenze ku minota mirongo ine n'itatu alo fisto muheya usa umushatsi mwinshi alo oya muheya ntituri ko turakumva eee eh, fedina yego none we kudaha umurongo abandi gafedi nawubaye kabisa eh, aho wari wabahaye rero telefoni telefoni zingahe zose nkaba nciye kuri iyi imwe ya kera naho nkorera ko mm. telefone aho yego shikiriza iciyumviro cyawe ego icyo nagira ngo nacyo mbere no gusozerera ko mhm. ni ikinya cy'abagize leta baheruka guhindurwa hakongerezwamo bashasha mm. na twebwe turi ku mpera z'igihugu umengo twebwe eh, ntidufite ubwenegihugu mm, habaye oh, eh, tugashimishwa n'uko ariko arafata ingingo kuri bamwe bamwe mm. atarabya abaca nk'abandi mhm. waraba rero muri ya masentare natwe tugira urasubiye ko arahohotewe cyangwa ubu mbere turi ko dushima iki kibazo cyaraye kibaye cy'abahuza bo ku mitumba hmm. kugira ngo tuzorabe kandi karusho koza karengera byaraye bishitse kuko nyakubahwa sebarundi yafatiye ingingo ku bijyanye n'ubutungane muvuga muti turahiriwe ko turonse abahuza bagiye kuza baraduhumuriza na cyane cyane babafasha mu bibazo bitandukanye mugira igomwe murakoze cyane ijoro ryiza yego dusigaje umunywanyi umwe ku murongo kuko mu minota ibiri gusa turasozera kino kiganiro alo mwiriwe muri bande murambya eh, murakomeye shikiriza icyiyumviye agomba kuvuga ko iki kibazo kijyanye n'ifumbire mm. ngo leta hariho ifumbire yatanze yo mu mwonga mm. ariko hariho abantu bagifise utugeto bashaka mm. rero ko boraba nyine bazoyitorana hamwe n'iyi turiye kuzotanga ego gutyo bikagenda neza mwarabisabye mwarabiganiriye n'abajejwe icyo kibazo hiyo mu ntara ya murambi yego ariko bagumye bavuga yuko baguma babisaba nabo hejuru yego mm. kumbure ko bizoheza bigira umurongo ni ukubandanya mwishyuza mwumve abo hejuru nabo ibyo bahavuye babishura yego icyo nacyo mukakidufashamo mwebwe abamenyesha amakuru mm. murakoze cyane umugoroba mwiza kumbure nimba hari uwundi munywanyi ku murongo twomuha imisogonde mirongo itatu Alo. Mama Yego mwiriwe. Ndi bukuru muri commune Yoranda. Yego. Urakoze cyane kubera nta mukenyezi twari bwaronke muri iki kiganiro ndadugije amasegonda 30 ndaguhaye umunota umwe ugushikiriza icyumviro cyawe. Yego micenagira shikiriza. Yoranda ntibimworoheye naho twari twishimiye kubona duhamagaye. murakoze cyane ikibazo cy'amasoko cashikirijwe eh? ababijejwe nibagira ico bayivuze ko nabo tuzoheza tubibashikiriza mugoroba mwiza Albert Nduwayo niwe yariko arafasha mu buhinga bw'ivyuma ikiganiro giricushikirije cyo kuri uyu wa gatanu ni hano tugisozereye reka ndabashimire mwebwe mwese abaduhamagaye ah, muri mu mihingo itandukanye y'igihugu ibyumviro byanyu byakiriwe mwakoze kugira icyo muterereye no kugira icyo mushikirije ku makuru twagiye turabashikiriza muri ino reka rero ndabifurize ijoro ryiza ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu francine ndiyo ku bwayo nije nariko ndashikiriza kino kiganiro mfashijwe na albert wayo nk'uko nabibabwiye mu buhinga bw'ibyuma mwese mugira ijoro ryiza ngira icyo ushikirije ngira icyo ushikirije ibyo ego